การทำวัดสองรอบรอบแรกเจ้าวาดท่านพาทำวัด ส่วนเป็นชั่วโมงพวกเราก็มีกิจกรรมพิเศษ ถ้าพวกเราไปสวดเราก็เสียเปรียบเราก็ต้องไปสวดทำวัดทำวัดเย็นอีกนะเสียเปรียบท่านในสวดท่านใดทำแต่เราไม่ได้ทำเราเสียเปรียบเราก็ต้องสวด เราต้องทำท่านทำก็คือหน้าที่ของท่าน เราทำก็คือหน้าที่ของเรา เมื่อวาน เราก็ได้อบรมกันไป รอบหนึ่งแล้ว ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเมื่อวานรวมเป็นเวลาสองชั่วโมง ตามกำหนดการแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่เมื่อวานจะยืดไปเป็นสองชั่วโมงให้มันมีคนเพิ่ม อย่างนี้มันเป็นเรื่องดีมันไม่ขาดทุนเพราะเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับกายปรับใจของเราเนี่ยให้มากปรับเอาใส่กายใส่ใจของเราให้มาก เป็นเรื่องที่ต้องบังคับกายบังคับใจของเราใส่ให้มาก เราปล่อยตามอำนาจความขี้เกียจที่ค้างของกิเลสเราก็เสียเปรียบกันนะครับเรียงวันนี้เป็นให้เริ่มด้วยการกำบัดให้กำบังทนแนแนวทางปฏิบัติต่อไปมีอะไรเราจะคพูดเสริมกัน แล้วก็จะเริ่มตามเวลาอันควรอาจจะสามทุ่ม ครึ่งหรือสี่ทุ่มก็ได้เนาะสี่ทุ่มก็ได้ครับฮะได้ครับ เออ เนี่ยทายกคอยเป็นประตูตามเรา เราก็ต้องเลยงติดตามอยู่ ครับ แล้วฟังครับมาแปลดลนนะมาแปลดูนะเอา เอาเอาไปให้เขาแปล ให้ผู้หญิงแปล ผู้หญิงด้วยกันฟังน่าจะดีน่าจะเข้าใจได้ดี so to speak. We cannot progress in our practice if we don't have uh, diligence and effort. So uh, we're lucky to do the prayers twice. And last night uh, we had the Tama talk from about 7.30 to about 9.30, 10 o'clock. And again, the same tonight. Um, so Longpa will start with uh, Long Pa will be teaching the Dhamma and, Longpa Long will um, give some further teachings after that. การเกริ่นนำและก็ต่อไปได้เป่้นแปลงภาพภาวนาสู่พวกเราฟังเสียงดังฟังชัดดีนะเอาต่อไปให้ ผู้ภาวนานี้จะต้องให้จิตคิดอยู่ในโลกธรรมเดียวแล้วพวกคุณความรู้ของเราอยู่กับตัวของเราอย่างนั้นเรื่อยไปคำบริกรรมพุทโธก็คือ ก็รู้ว่า one who knows, one who is awakened. Keep this one word in your mind, in your heart, in all of your mindfulness to say this one word. We suffer because we don't know the truth. Our minds, without really knowing the without knowing the truth, suffer. And though we know that we are suffering, we do not know the way out of เกิดเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่า So Sindhuka is like seeing the fire, knowing that that fire is suffering, and so we become wiser and learn not to reach out and grab it and touch it. เมื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วพวกเราควรที่จะนำ ้วยการภาวนาขัดด้วยสติด้วยปัญญาของเรา ไปหักข้ามมันนะหักข้ามมันแล้วอย่างมันแล้วยังทำลายมันอีกทำลายออก saw the truth of suffering, saw the truth of birth and death, and so became free from birth and death and suffering. Bhavana, or mental cultivation, is to, is to see the truth according to, according to Lord Buddha, and is the only way out of suffering. Why does this mindfulness, sati, panya, wisdom, to eventually remove, uproot the defilements from our hearts. Otherwise, our hearts and minds คิดว่าภาวนานี่สบาย ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างเรามานั่งอยู่เวลานี้ ไม่ใช่สบาย เพราะอะไร เพราะหนึ่งเราต้องทุกข์ทางกาย เพราะการนั่งของเราคือเจ็บปวดตามอวัยวะน้อยใหญ่ของเรา ยิ่งนั่งนานเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจ็บยิ่งปวด นี่ก็ไม่สบายแล้วประการที่สอง หลังจากเรานั่งแล้วเราต้องควบคุมจิตใจของเรา ไม่ให้คิดไปทำอื่นนี่ การควบคุมจิตใจของเรา ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราต้องรอบรู้แล้วมีความอดทนมีความเพียรบังคับจิตใจของเราอยู่กับตัวกับองค์ภาวนาของเราแล้วเราจะเจอความสุขหลังจากที่เราต่อสู้ความทุกข์นั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าความสุขในสมาธิ easy to work. But if you haven't tried it, sitting with one thing. As you sit, you may think about your home, your family, your work. The mind is constantly wandering. So it's difficult to control the mind, to stay in one place. Here we must have patience and diligence and effort. And if you don't try, you cannot hold on. If you think, this suffering is too much, pain in my leg, in my back, or the mind, when you try to control the mind to be peaceful, or you really want it to be peaceful, you want samadhi, that very, very, that very wanting, craving, in fact, will be an obstruction to peacefulness, because in your mind there is too much wanting. So it's difficult in the beginning, both for the body and for the mind. There is suffering, but this suffering is to be known and Lord Buddha. He sat in Havana before enlightenment, sat to the point where he fainted three times. For six years he, he tried to find a way to liberation. And he suffered much more than us. If we can think of this, and we have the patience and forbearance and diligence and effort, we will eventually find the sukha, or the peacefulness, the calmness, the tranquility. And this is the goal of the samadhi, to find the sukha, or the peacefulness in our meditation. Nati คือ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของใจไม่มี ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นได้ เราต้องภาวนา อย่างที่เราทำอยู่นี่แหละพอจิตใจสงบขั้นต้นนี้ ก็เป็นพื้นฐานหรือเป็นกำลังของปัญญา ที่เราจะ ได้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนกับน้ำนิ่งเเราจะมองดูเงาของเราในน้ำเราก็เห็นชัดเจนตามกับน้ำที่กระเพื่อมอยู่ เราจะไปมองดูเงา กับ Wow. กำลังของเราไม่ว่ากำลังสติกำลังปัญญากำลังความคิดอะไรของเรา มันหลงลืมมันอ่อนเอียงเอียแดนไปก็เรียกว่ามันไปเอี่ยง So once we have calmed our minds, we investigate. We can investigate our bodies, investigate the impermanence in our minds and our bodies. Nothing is permanent. All things are impermanent. From the beginning, our bodies start in our mother's womb. Slowly teach this, because our minds are attached and want things to stay stable and constant. Our hearts want our wealth, our family, our bodies to stay with us all the time, not to change. But no matter how much we want things to stay stable, impermanence will not stay still. We must lose all things. All things are impermanent. Our hair will go white, our skin will wrinkle, our strength, mental and physical, will diminish. Nothing is permanent. So we develop wisdom to see the truth of this. Thank 好吧。 เป็นถือเป็นตัวเป็นตนเพราะเราก็ไม่มีอีแต่ว่าอาณตตาทำทั้งหลายทั้งปวง ท่านรวมลงแล้วก็คืออาณาตาธรรมท่านไม่ให้เป็นยึดลปถือจิตใจของเราที่มันยึด algo com ึดเป็นว่าเป็นเราเป็นเขาเหล่านี้ก็จะปล่อยวางลงหมดทำระออกหมดจากจิตใจ ใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็คือไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความโลไม่มีราคะตัณหา อยู่ในหัวใจ time, impermanence, to see the truth of this clearly. If we see this, suffering does not arise in our hearts. We want all things to stay stable, to stay with us. And yet, to that which is impermanent, that which beginning cannot stay with us. This is how we hurt ourselves or harm ourselves, like a banana shoot that kills the plant, or the bamboo shoot as well. So it is with us, kilesa, with the defilements within us. because of the defilements, defilements that make us do bad karma. We have to receive the fruits of that bad karma. In other realms, the prey realm, asura or even the animal realms, no beings really want to be born We must use mindfulness and wisdom and effort to correct and cleanse our hearts, to purify our hearts. The pure mind has no greed, no anger, no ignorance, no desire in the heart at all, and therefore it is free from suffering. nước nóng อเอ็นกระดูกต่าง ๆ ในร่างกายของเรา เราจิตใจของเรานั้นชอบ ของสวยของงามท่านจึงให้พิจารณาตามความเป็นจริงจึงจะทำลายความกำหนัดยินดี ภายในหัวใจของเราได้พิจารณาให้ ว่ามันไม่ส เป็นที่เกิดของจิตใจดวงน้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้พวกเราไปพิจารณาข้างนอกก็ได้ เช่น คนอื่นสัตว์อื่นข้างในก็คือร่างกายของเราทั้งหมดพิจารณาข้างนอกและพิจารณาข้างในมันอยู่ในกายเนี่ยของเรานี่มีอะไรบ้าง ที่สะอาดสวยงามมีไหมในร่างกายของเราถ้าเราไม่อาบน้ำสักสองสามวันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยร่างกายของเรานี่มีอยู่ไหมแม้แต่ผมของเราไม่ชาไม่ล้างก็มีกลิ่นอันนี้คือหลักธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ แต่จิตใจของเราไปหลง จึงเกิดความกำหนัดยินดี เกิดความรักความชังขึ้นมา นี่แหละพระพุทธเจ้าให้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเข้าไปที่จิต ตัวที่หลงจนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ถ้าปล่อยวางได้แล้วนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ที่มีท่านเรียกว่าพระอนาคามีเสริม as you learn to calm our minds and our minds achieve samadhi see dukkha, suffering, we see anatta, non-self, that nothing is really in your mind. Mind comes closer to truth. But there are many levels to the mind. Though we may see that it is not me, it is not mine, but we may still be attached. For instance, love of beauty, love of forms. This is one form of defilement. And this hurts us and harms us. investigation called Asuka Pranayama. It is a method of reflecting on the body as being something that is unattractive. We look at our hair, our nails, our skin, our teeth, and see them as not beautiful. Looking deeper into the bones, the flesh, the tendons, the intestines, and everything inside of our bodies, we see that it is not beautiful. we see the truth for what it is. The hair, if we don't wash the hair, how does it look? If we don't have a bath for three days, how do we smell? How can we say that this body is something that is beautiful? When we see this truth, we can eradicate the defilement the attachment, the attraction in our hearts. And if we can get rid of these defilements, we will not have to be born in any of the three worlds. But if we still have these attachments, we will certainly be born in the three worlds. We can use our bodies and the things outside of our bodies for contemplation, to see the truth to see that in fact they are not beautiful and to come to the truth of understanding that this mind of ours is lost in ignorance. Ignorance of impermanence, ignorance of suffering, ignorance of non-self. And when we see this truth, we no longer have to be born management use wisdom to teach the heart the truth, investigating anicca, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self, through vipassana or insight meditation. Use asana kamatana or the contemplation of the body as being unattractive to see the truth, to see the truth of the body and become Solution with the attractiveness of the body so that you can let go. Eventually, when the practice develops further, you can uproot the cravings, uproot the ignorance, and no longer have to be reborn. But don't expect, don't plan ahead, Dharma is not thinking, does not come about through thinking and wanting. Practice only, you must practice. This is the preliminary principle, and following this will be a question and answer session. sometimes the mind uh, cannot balance uh, if it push too much put too much effort to for the mindfulness. I will feel that I'm strangling my my mindfulness. So I think it's is it correct to say it's actually a kind of craving as well. Thank you. ก็ตามจิตให้บริกรรมให้อยู่กับอารมณ์เดียวก็ตาม ถ้าสติเราสมบูรณ์มันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้น เพราะสติสามารถปิดกั้นกิเลสไม่ให้ไปยุ่ใหญ่จิตของเราได้ คอยตั้งใจและทำสติให้แน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพิ่มขึ้น good that you're developing mindfulness, and mindfulness is, is the right way. Without mindfulness, the mind cannot become tranquil. When the mindfulness is um, complete or, or consistent, this mindfulness will cause, will prevent, this mindfulness will prevent the cravings for, from arising. So So put your effort into making your mindfulness uh, very consistent and constant. Uh, do you understand or do you have some further question? Um, sorry, I'd like to clarify because um, the question is like how to balance the, the effort because sometimes the effort I think it might be too strong and we have headache and, and, and feel not comfortable thank you จะขอเรียนถามเจ้าค่ะว่าเหตุบางครั้งความเพียรมากเกินไปเจ้าค่ะก็ปวดหัวเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะสมดุลเจ้าค่ะอะไรนะเรียนหรืออะไรปวดหัวเจ้าค่ะคือตอนที่ทำเรื่อยปวดหัวเจ้าค่ะก็อยากถามว่าทำอย่างไรถึงจะสมดุลเจ้าค่ะทำไมทำไมคิดยังไงทำยังไงถึงว่าความเพียรมากเกินไป Oh, why, why do you think that you're putting in too much effort ทำยังไงถึงว่าความเพียรมากเกินไป uh, um, what is it you're doing or, or how is it you're practicing เออ um, um, sometimes if I, I'm in a rush that I want to, to, to do my meditation, so I will try to, okay, I want to be mindful. So I will, I will push myself a lot and I will feel very much of tension and, and even headache. But, and I know that I think it's, it's my, my effort is, is not bad. But if I, usually if I can spend like one, two hours and I, I know that I have the time to meditate, then there's no problem. Uh, it, it is quite smooth, I think. But the problem is if I know that I have no time, But I want to seek meditation, I want to have m y that mindfulness. So I will feel that, that I put in too much effort and that, that h e a d a c h or stuff like that. Thank you. เขาบอกว่าถ้าถ้ามีเวลานะคะหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรคือสามารถที่จะภาวนาได้แต่ว่าในกรณีที่เขาเร่งรีบเช่นมีเว สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองอ้าว Salomon no you must not tense your mind or your body you must not be tense when you're doing mindfulness uh, don't uh, tense your mind or your body but just uh, be aware and just know and be aware so um, ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเวลามากน้อยไม่เกี่ยวถ้าทำถูก So whether you have a lot of time or a little time is not the point. It won't matter if you do it in the right way. So the right way b e i n s uh, to, to relax yourself and to just knowing and be mindful. So don't tense your body and mind. ขึ้นชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่มีคำว่ายิ่งเกินไปและไม่มีคำว่าหย่อนเกินไป ษาอังกฤษเดี๋ยวจะอธิบายทางสามแพร่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมะจักกับบอกพระรัตนสูตรหนึ่งอัคคีรมัฐานุโยคท่านแสดงว่าทำตนให้เหน็ดเหนื่อยนี่หมายถึงว่าเคร่งเกินไป กามสุขาริการุโยค พฤติตนตัวพันในกามท่านถือว่า ยานเกินไปหย่อนเกินไป ประพฤติทางสายกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนนั้น เป็นการที่ประพฤติประกอบไปด้วยศีลสมาธิ และปัญญา เราจะทำจนตายเราไ่ถือว่าเคร่งเกินไปไปก่อน So, uh, Paul is explaining the, the three ways, you know, the middle, the middle way, the middle path. Um, before the Buddha became Buddha, he, he did a path that was very tormenting to the body, so that was like something that he said was not the right path. And the other extreme being, being lost in sensual pleasures, being lost in um, the, the various comforts of the body. So the middle path is in between, and it's the path of the moral precepts, development of tranquility meditation, and development of wisdom. So even if you do this to the death, it is not said to be something that is too much. คำว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคแปลว่ายิ่งเกินไปนั้น คำว่าสุขกามสุขาริการิโยกนั้นย่อนเกินไป ประพฤติตนอำนวยตามกามในหัวใจก็ถือว่าย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้ เพราะมันไม่ถูก มันผิดทั้งสองทาง แต่คำว่าทางในที่นี้หมายถึงทางประพฤติทางปฏิบัติ ไม่ใช่ทางเท้าเราเดิน So this is like the middle practice, not, not the path of the way, uh, a road for us to walk, so to speak. The practice of doing things in a way that's too extreme, there are two extremes. Uh, I can't repeat to you the name of it, but the first extreme being uh, tormenting the body, this is the wrong way. The other extreme being giving in to sensual pleasures too much, this is also the wrong way. So whether it's too tense or uh, too loose. Both of them are the wrong way, but the middle way is the middle f a c t i c e is the right way. เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปิดทางเส้นใหม่ ทางเส้นทางเส้นใหม่นี้ท่านทรงกล่าวว่า มัชชิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง ไม่ยิ่งไม่หย่อน เป็นเส้นทางที่ตรงแนวไปสู่มรรคผลนิพพาน Um, Lord Buddha o p e n the new path, the middle way. This path is a straight path to achieving n i r v a n a ซึ่งเราเริ่มปฏิบัติไปตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลสัมมา สัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบ อันนี้เป็นเรื่องของศีล And we start practicing this way first with observing the moral precepts of the sila. So, samma v a j a right speech, samma k a m a t a right action, samma achivo, right livelihood. These are the basics of uh, the moral precepts. อันนี้คือศีลแค่เราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเท่านั้น Just to have the intention to observe the moral precepts is already a way of eradicating the defilements. กิเลสไม่ออกมาเพ่นพ่านที่กายของเราที่วาจาคำพูดของเรา The defilements do not act up in our speech and our actions. The defilements cannot show themselves through our bodily and verbal actions. องค์ของสมาธิก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมันเริ่มจากศีลแล้วก็มาสมาธิ So the second step is samadhi or development of tranquility meditation. And the three aspects of this are sama vaya, or right effort, sama sati, right mindfulness, and sama samadhi, right concentration. สัมมาวายาโมพยายาม ชอบ พยายาม ชอบในที่นี้ก็คือ พยายามระมัดระวัง ไม่ให้กิเลสใหม่เกิดขึ้น One effort, or Sambhawa is the effort to prevent new defilements from arising. For instance, one has done something evil in the past, one must make an effort to avoid this and not do this again. พยายามพยายามไม่ให้กิเลสใหม่เกิด กิเลสเก่าที่มีอยู่ในหัวใจพยายามละ Don't allow the new defilements to arise and the old defilements in the mind you must also get rid of them ในเมื่อของใหม่ไม่เกิดของเก่าเราก็พยายามละท่านลองทายดูว่าสิ่งนั้นจะหมดไปไหม So if we don't allow any new defilements to arise and we get rid of the old defilements Do you think that? Do, do you think that the defilements will all go away? เหมือนกับเรานั่งเรือรั่วเรือทะลุน้ำทะลักเข้าไปในเรือ Think of sitting in a boat which has holes in it and the water is coming into the boat. มมุติเราจะนั่งเรือข้ามฟากเราจะต้องอุดรูอุดช่องที่น้ำไหลเข้าไปซะก่อน If you want to use this boat to cross the river, you must first plug the holes in the boat. เพื่อไม่ให้น้ำใหม่เข้าไปในเรือ และน้ำเก่าที่มีในเรือก็พยายามวิดออก So that no new water will get into the boat. As for the water inside the boat, you must ในเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้า น้ำเก่าเราพยายามวิ่งออกเราวิ่งไปเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้น If we don't allow any new water into the boat and existing water in the boat we scoop it out เรือเราก็เบาสบายเรานั่งข้ามฟากข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้ Our boat will be light and able to bring us across the river easily อันนี้เป็นองค์ของสมาธินะเป็นเครื่องประกอบของสมาธิ These are the factors contributing to samadhi or tranquility meditation. อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกันเราพยายามลดเราพยายามรักวังสังวรระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าที่มีอยู่แล้วเราก็พยายามละ So we must conduct ourselves with care and diligence not to allow any new defilements from arising. and the old defilements must also let go and get rid of them. กิริยาที่เรามาเทียบนี้เช่นอย่างเราทำจิตให้ได้รับความสงบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในเมื่อจิตเราสงบอยู่กับคำว่าพุทโธกุศลมันก็แทรกจิตเข้าไปไม่ได้เ h e n อ e practice samadhi meditation with the word พุทโธพุทโธพุทโธ and the mind is together with พุทโธ At that moment, no defilements arise. กิเลสใหม่ก็ไม่เกิดกิเลสใหม่ก็ไม่เพิ่ม No new defilements arise or increase at that time. กิเลสเก่าที่มีอยู่ในหัวใจที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสท่านใช้ปัญญาพิจารณา As for the old defilements that are in our minds or in deeper levels of our consciousness, uh, down to the level of anusai, for that we must use panya or wisdom to eradicate. ใช้ปัญญาพิจารณาเพราะตัวความหลงของจิตของเรายังอยู่เต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเรา We must use wisdom because at that time our minds are still completely ignorant. Ignorance is still full in our minds. ท่านจึงเทียบกับภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน เป็นภาษาบาลีเราพูดทับศัพท์ได้ This is a ภาวนาประทาน อนุรักษณาประทาน ภาวนาประทานก็คือพยายามทำใจให้ฉลาดเพิ่มขึ้น อนุรักษณาประทาน ความฉลาดที่เราเคยสั่งสมมาแล้วมีมาแล้วเราพยายามรักษาเอาไว้ ภาวนาประทาน is to make the mind wiser more intelligent than it used to be Anurakanathaka is to look after or keep the wisdom or intelligence that has already arisen. We try to be aware of uh, noting the defilements. และพยายามพิจารณาย้อนไปดูเหตุให้เกิดกิเลสที่จะเรียกว่าสมุทัย And investigate going within, looking within to see the cause of suffering or samatha. ถ้าเราจะพูดตามหลักอริยสัจสี่ก็คือกำหนดทุกและย้อนไปดูสมุทัย In accordance with the Four Noble Truths, we note or are aware of suffering and go back and look at the cause of suffering. เราดูตัวทุกข์ซะก่อน ตัวทุกข์นี่เราเห็นว่าจะเป็นเฉพาะทุกขเวทนาไม่ใช่ ตัวทุกนี่หมายถึงขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกถึงคือกองทุก When we refer to suffering or dukkha, it's not just pain in the body, but in fact dukkha is the five k h a n d a s or the five aggregates. ขันธ์ทั้งห้านี่เป็นกองทุกท่านให้กำหนดรู้แล้วกำหนดพิจารณา The five k h a n d a s or the five aggregates are suffering. This is something that we must note and investigate. เพราะตัวขันธ์ห้านั้นเป็นตัวผลไม่ใช่ตัวเหตุ The five khandhas are not the cause of suffering, but they are the result of suffering. ตัวเหตุที่แท้จริงคือปัญหามีอยู่ในใจของเรา The real cause of suffering is a n h a or the cravings within our hearts and minds. เพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งใจภาวนา เราบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือเราพิจารณาร่างกายของเรา พิจารณาไป พิจารณาไป พิจารณาไป บางทีปัญหามาแทรกเข้ามาในหัวใจ So when we're in meditation, maybe with the word p u t o p u t o putto, or contemplation of the body, sometimes the craving arises. ในขณะที่เรากำหนดพิจารณาร่างกาย นั่นแหละคือการกำหนดทุกข์ แล้วก็พยายามย้อนไปดูสมุทัยเพราะสมุทัยคือตัณหาเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจ so investigation of the body is investigation of suffering but we must go back and look at the cause of suffering the samutai the attachments and cravings and that is something which we must see in our mind and a t t a c h that this body, this me is mine เมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานก็ตามมาเห็นไหมปาทานตามมาทันที Whenever craving arises, immediately the clinging and attachment follows. เพราะฉะนั้นศีลสมาธิ และปัญญาจึงเกื้อกูลกัน Thus, the moral precepts, samadhi, and Panya wisdom all help each other. ภาวนาประทานอนุรักษนาประทาน ก็คือทำความฉลาดใหม่ให้เกิดขึ้น และความโง่เก่าๆที่มีอยู่ในหัวใจและเมื่อเราพิจารณารอบรู้สิ่งเหล่านั้นก็ตกไปภาวนาประทานอนุรักษนาประทาน that is giving rise to new intelligence or new wisdom, and also looking after the existing wisdom or intelligence. เมื่อกิเลสในหัวใจของเราไม่เกิดกิเลสใหม่ไม่เกิดกิเลสเก่าเราพยายามคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ When new defilements arise in our minds, and we try to look at the old defilements and also investigate and understand and eradicate them. ราคะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นปีผลของกิเลสเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไป ค่อยๆหมดไป Thus the desires and ignorance and anger which are the results of the defilements ในขณะเดียวกันเราใช้สติ สติในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นคือสติมาสัมปชาโนอาตาปี we use mindfulness ว่าทับศัพท์สติมาสัมปชาโนอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีสติมาก็คือการมีสติ สัมปชาโนก็คือการมีสัมปชัญญะอาตาปีหมายถึงการประคับประคองสติกับสัมปชัญญะเป็นอาตาปี เป็นความเพียร so สติ is mindfulness สัมปชัญญะ clear comprehension agape is the effort to maintain these uh, to maintain the awareness and comprehension สมาสติมาสัมปชัญโญอาตาปีนี้เป็นเป็นสมาธิในตัว เป็นสัมมาสมาธิ เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดจึงพร้อมและประกอบอย่างนี้ จึงเป็นหนทางที่ชำระดัดแปลงแก้ไขกิเลสที่หมดไปจากหัวใจได้ สติสัมปชัญญะอาการี t h e ที่สี่ mindfulness clear comprehension and the effort to maintain it are in themselves samadhi they are in themselves ควรให้ดีใครควรให้เข้าใจตามนี้ ท่านจะตั้งใจปฏิบัติจนขาหักแข้งหักจนใกล้จะตาย ท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไป Thank you. And even if you are to practice to the point where your limbs are broken, your leg is broken, this cannot be considered um, too much uh, discipline or too much effort. อ้าวถามเพิ่มเติมอีก ah. Ah, Some other questions? งนี้เราไม่ค่อยได้ฟังกันอาตาปี่้อาีไคเว่าจแไถูกต้องอาตาปีจอาตาปีคือความเพียร ความเพียรประคองมีสติ มีสัมผัสญกประคอง แล้วก็เป็นสัมมาสมาธิในตัว ความเพียรในการประคองสติ และสัมปชัญญะใช่ไหมมันเป็นอันเดียวกันเนี่ย เวลาเราทำงาน จนแจ่มแจ้งด้วยสติด้วยปัญญาเหมือนเปิดดูชัดเจนด้วยตัวของตัวเราเองใครจะมาหักมาล้างมาลบมาล้างยังไงยังไงก็ไม่ยอมเชื่อจะเชื่อความเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครสามารถจะมาถอนถอนได้ เป็นอัจฉริศรัทธาเราทำให้ถึงอัจฉริศรัทธาแล้วกันอันง่อไปคำถามหนึ่งคืออ่าะผมก็เริ่มหัดภาวนา แต่มี มีมีเรียกว่าอะไรหลังจากภาวนาไปรู้สึกว่าความเพียรนี้ถ้าไม่มีสัจจะประกอบด้วยรู้สึกว่ากิเลสจะถดจะถอยครับจริงหรือเท็จย่างไรผมวงพ่อครับมันไม่มีครูบาอาจารย์ตรงไหนที่ท่านจะไม่แนะนำให้เราไม่มีสัจจะมันต้องมีสัจจะอยู่แล้ว คือผมทดลองอย่างนี้ คือสมมติว่าสัจจะว่าจะนั่งเท่านี้เท่านี้ก็นั่งได้ แต่ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่ว่า จะนั่งมันเหนื่อยแล้วก็พอ คือแม่มีแต่ฝฟแล้วมันก็มันก็เลยเข้าข้างเลยใช่ไหมมันก็เลยเยเร็วครับผมรู้สึกว่าจะไฟในนี้อะไรว่าแสดงว่าถ้าให้คงที่กับก้าวหน้านต้องมีแต่สัจจะคงใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วต้องสัจจะเราไปดูทุดงสิบสามข้อที่พระเจ้าท่านวางไว้ อันนั้นเป็นเรื่องของสัจจะทั้งนั้นที่เอามามัดจิตของตัวเอง มันมาวางแผนเป็นขอข้อปฏิบัติทั้งหมด เลยลองฟังเข้าๆก็ได้เนาะก็รู้สึกถามดีฮะเอาผู้ถามถามว่าเออเอาเอาเอาเอาเอา question was how was it that a s t r e n t enterer a superman has got h e confidence and uh, no more doubt and the answer was that when the phenomenon was so clear to you, that is when you have the confidence to believe. It is not you think of it or you imagine it that you have the confidence, but because the phenomenon happened to you, that is cannot be denied. So that was my answer. Then the second question was that uh, Venerable would the uh, diligence, must it be monitored by truthfulness? So the Venerable Father has answered that definitely no teachers will teach meditation without truthfulness because then the question uh, was further forwarded that you know because whenever I meditate and I make a resolution that I shall meditate until I got tired, the time that I meditate got shorter and shorter and shorter. So the Venerable Father has answered yes, you have to be truthful to your resolution. If you're not truthful to your resolution, you surrender yourself to the defilement and the good result will not happen. Do you understand the question and the answers? So ถ้าเราถ้าเราเข้าใจไม่ต้องถามมันก็ได้ประโยชน์ If you understand the question and answer, even if you don't ask, ยุ่ง i l l b e n ถ้ายังไม่เข้าใจต้องถาม เพราะว่าการถามนั้นตัวเราก็ได้ประโยชน์ คนอื่นที่นั่งฟังด้วยก็ได้ประโยชน์ If you do not understand enough, please ask openly because not only you will benefit, but the people are sitting around you will benefit as well. คนไทยจะถามอีกไหมถามได้ ามเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องกันนั่งก็คือทำใจให้สงบก็ได้พิจารณาเกิดปัญญาก็ได้ เดินจะเดินให้สงบก็ได้ เดินพิจารณาเกิดปัญญาก็ได้ มันเป็นอิริยาบถที่เราต้องจับให้มันต่อเนื่องกัน ถ้าเราจะนั่งเฉพาะภาวนาเดินตรงเราก็เดินที่ไปเฉยไม่ไม่ไปทำความเพียรมันทำให้เกิดช่องว่างในหัวใจของเราเป็นอย่างเรา นั่งภาวนาครึ่งชั่วโมง เราไปเดินทั้งวี่ทั้งวันกิเลสมาแทรกทั้งวี่ทั้งวันเราไม่ได้ปิดกั้นในเมื่อเราไม่ปิดกั้นเนี่ยน้ำใหม่ก็ซึมเข้ามาเรื่อยซึมเข้ามาเรื่อยซึมเข้ามาเรื่อยทะลักเข้ามาเรื่อยน้ำเก่ามีแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราอยู่ในท่าทีที่สำรวมระมัดระวังตลอด หมายความว่าเราปุดรูซึมรูรั่วน้ำใหม่ไม่เข้ามา น้ำเก่าเราก็พยายามใช้ความเพียรวิออกวิออกคำว่าวิออกคือพิจารณาเพื่อทำลายความหลงตัวเองนะลองแปลบอกคำถามก่อนบอคำถามก่อน what is the difference between sitting and walking meditation? Um, so Rupa answered that the sitting and walking is um, um, really sort of the, just the external. Whether you're sitting or walking, you can do it for the purpose of peacefulness or tranquility, as in doing samadhi, or you can sit or walk for the purpose of doing um, inside meditation to investigate for wisdom. So if you're sitting maybe for half an hour, but the rest of the day you're just walking around without any mindfulness at all. This is like you're allowing water to get into your boat, and you're not preventing the uh, new defilements from arising. But um, if we are cautious and aware and, and uh, controlling our senses all the time, then whether we are walking or sitting or, or um, we are not allowing New factors to arise. So the new water is not getting into the boat. And we also taking the water out of the boat. That means we're investigating using uh, wisdom to go in to see the, uh, the truth inside of ourselves. Okay, city. Mm-hmm. 国家国土资源安全。 วังทั้งนผมไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อหรือว่าเปลี่ยนวิธีเพราะว่าพระอาจารย์หลายท่านบางท่านก็บอกว่าตกระวังเป็นเรื่องดีบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดี สมควรจะปฏิบัติต่ออย่างนี้นะต้องเข้าใจระวังให้ถูกไม่ใช่ไปว่าความหลับเป็นระวัง ไม่ใช่ระวังแบบนั้นระวังคนทั่วไปก็มี มันไม่ใช่นักภาวนาก็มี เรานอนให้ยิ่มนอนให้ยิ่ง You need to understand first what is pavanga the good pavanga and all you know you fell sick because you are sleepy you must have ample sleep before you meditate ที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญที่สุด ขอให้เรามีสติ ขอให้เรามีสัมผัสจัญญะพยายามประคององค์ของสติ องค์ของสัมสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราจะทำงานเราจะยินนู้นเราจะช่วยนี้ อันนี้เป็นการเจริญมหาสติ เพราะฉะนั้นท่านเน้นสติกับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะในจิตของเราเราต้องกำหนดรู้ตัว ิตที่มันรอที่สุดในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นนั่นคือตัวสติมันตื่นจิตมันตื่นมันรอแล้วปัญญาคือรู้ตัวในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันคือรู้ตัวเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธินั้นมันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ด้วยกันนแะแต่มันเป็นปัญญาพื้นพื้นมันไม่ใช่ปัญญาเพื่อจิตเจาะลึกเพื่อหหลักสัจธรรมอย่างแท้จริงท่านจึงให้พิจารณาคนว่าเอาเจ๊ Most importantly, when you meditate, you must have both mindfulness and clear comprehension of the body. Focuses on the, all the four posture the whole day, be it sitting, walking, lying down, or um, swimming. So when you can do this uh, continuously for the whole day, be mindful that's when you develop mindfulness properly. The mindfulness and the wisdom start with the basics. So you do not lose your mindfulness at all towards the whole day. Your practice must be based on mindfulness and clear comprehension. This is the full foundation of the mindfulness as preached by the Lord Buddha. แม้แต่เรานอนเราก็ไปทิ้งสติ เราก็ไม่ปล่อยการประคับประคองสติประคับประคองหรือสติถ้าเราจะพุทโธพุทโธเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนหลับสนิทกันไปเลยหลับสนิทคือตกผวังหัวตาไม่ผวังผวังหลวง Even when you sleep, you be diligent and hard at work on reciting the word Buddha, Buddha until you fall asleep. Then that is called m a w a n g y a ใจไหม you is under m e ต้องต้องเจริญสติ การเจริญสติการเจริญสติไม่ผิด ที่พวกเราถามพยายามถามพยายามแยกพยายามแยกเป็นสัมผัสเป็นวิปัสสนา แต่ถ้าหากเราเจริญสติตลอดมันได้ทั้งสัมผัสได้ทั้งวิปัสสนาไปในขณะเดียวกัน cultivate mindfulness is good when you cultivate mindfulness you can attain both the calm and i n s i g h ถ้าเป็นถ้าเป็นวัดมหาธาตุเขาอบรมนะ เขาให้กำหนดลมหายใจเข้าพองหายใจออกยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ คิดหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอคิดหนอนี่คือการเจริญสติมันเข้ากับมหาสติ เข้ากับหลักมหาสติ ดับแล้ว เอาจนไฟขาด very strong energy พะเวลาเวลานอนก็นอนนอนเวลาแต่เวลาตอนหลับเขาไม่ได้เห็นว่าหลับนอน พราะมันว่างไม่ได้เต่พอเวลาตื่นขึ้นมาตื่นหนอเดินเดินหนอยิบยิบหนอ ตักตักหนอ เข้าปากหนอเคี้ยวหนอ รดหนอนี่คือการเจริญสติบางทีเขาก็เดินช้าๆย่างหนอย่างหนอย่างหนอเหยียบหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่คือการเจริญสติ แต่ถ้าเราเข้าใจไม่แตกต่างอะไรกัน มันเป็นการเจริญสติ การเจริญสตินั้นเป็นการเอาสติมากำกับที่จิตของเรา เราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนตามหลักมหาสติท่านบอกให้กำหนดกายตามรู้กายกำหนดเวทนากำหนดจิตบางครั้งท่านให้กำหนดธรรม กหนดธรรมก็คือพิจารณาธรรมพิจารณาหลักอริยสัจสี่พิจารณาหลักโคตชงเจ็ดพิจารณาหลักอริยมรรคมีองค์แปดพิจารณาหลักธรรมล้วนๆนั่นก็ว่าพิจารณาธรรมวิธีการนั้นก็เป็นวิธีมัดจิตของเราให้สงบมัดจิตของเราให้คนคว้าให้พิจารณาโดยปัญญาเรารู้ได้สรุปตรงนี้การปฏิบัติของเรา ที่จะทำให้ได้ผลก็คือ เราต้องเจอสติให้แน่แน่นมั่นคงสติสัมปชัญญะและความเพียรประคองมันเป็นองค์สมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดไม่ผิดแต่สำคัญว่า เรามักจะคิดว่าเครียดเกินไปเคร่งเกินไปนอนน้อยเกินไปบางทีก็ท้อใจนอนไม่อิ่มนั่งภาวนาไม่ได้นานเราจะทำงานเราให้มีสติกำกับ เราจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะอะไรให้มีสติกำกับมันเป็นการระมัดระวังอยู่กับเรื่องตัวตลอด แบบนี้เราได้เปลี่ยนขอให้เราจับหลักนี้ไปไปปฏิบัติมาแล้วกัน ถ้าต้องการให้สงบอยู่กับพุทโธ อย่างเดียวพุทโธทียิบลงไปก็ได้ ต้องการมาพิจารณาลงกำกับด้วย ก็พุทเข้าไปลงหายใจก็พุทเข้าไปลงออกมาโทพุทโธพุทโธ ขอให้เราตั้งใจทำความเพียรให้ต่อเนื่องมาแล้วกัน เราจะไม่ต้องบนหาผลที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา เมื่อสติเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะเกิดความรู้สึกเอออิ่มเพราะมันสงบกับตัว กิเลสมันแทงจิตไม่ได้มันทิ่มแทงจิตไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนมีพื้นเพจิตที่ดีขึ้นเพื่อกูดีขึ้นดีขึ้นจิตจะแจ่มใสจิตจะปลอดโปร่งจิตจะฉลาด ิตจะรวดเร็วว่องไวมันมีผลมันมีในสองนั้นเอาพูดอีกจังรอบหนึ่งสินี้ก็จะจบละอบแรก In the school of Mahatma, they use the w o r uh, law with all the actions. So for instance, uh, the law, down law, stepping, even going to sleep, non law, sleeping, By making the no know, waking or walking. This makes the mindfulness uh, constant. We must have mindfulness to watch over our minds. We can use mindfulness to use the foundation of mindfulness, uh, use as a foundation of mindfulness the body, the feeling, the mind, of dhammas. We could investigate the seven factors of enlightenment, or the five powers, or the four noble truths, or other dhammas. Having mindfulness makes our minds calm. We must have mindfulness and clear comprehension and diligence or effort. These are the three factors of light concentration in the Noble Eightfold Path have mindfulness in all of our actions, whether it's with the word kuto, kuto, ทำความภาคความเพียรเพื่อเชิดชูเพื่อพยุงภพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นขอให้เจ้าผมเข้าใจอับแรกเลวงพ่อสิริพันา์ พวกเราไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้ ภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องนะมีแต่ภาษาภาษาธรรมะภาษาไทยมาแล้วแปลเป็นสื่อสู่คนฟังก็คิดว่าจะได้ประโยชน์ส่วนอีกผลตามฐานะแห่งตนแห่งตนเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้ก็จะให้พรให้พรเสร็จแล้วก็รู้ดูใจให้พรพวกเราเสร็จแล้วก็ให้พวกเราอาหารสมาเสร็จแล้วกราบพระสงฆ์ แล้วก็เป็นนั้นจบยุติวันนี้เพียงเท่านี้เอาแปลสักหน่อย Uh, the to think all um, of you and uh, been a part of the um, events today and the days that have passed. Thank you to the abbot